اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا برحمتك من الراشدين اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير أما بعد Sva hvala i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. neka hvalimo zbog njegove savršenosti i potpunosti u svemu. Njemu zahvalijemo na svemu što nam od njega dolazi, od propisa ili odredbe dobra i onoga što nam ne godi od iskušenja, jer savršeni ne griješi i sve od njega je dobro, makar nama tako i ne izgledalo i ne godilo. Samo od Allaha subhanahu wa ta'ala pomoć, oprost i uputu tražimo koga Allah uputi napravi put, tome nema zablude. Koga Allah subhanahu wa ta'ala u zabludi ostavi, tome nema ni pomagača, ni upućivača. Tražeći spasa na vječnom svijetu i vječnom životu, svjedočimo da nema drugog Boga sam Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu aleyhi wa sallam Allahov rob najbolji, njegov poslanik posljednji Allahu se subhanahu wa ta'ala posebno zahvalimo što nas je poživio i pomogao da ispratimo ovaj Ramazan onako kako nam je on omogućio i nadahnuo nas. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ukabuli naša dobra djela, da prijeđe preko naših grešaka i grijeha i da se obradujemo na sudnjem danu onome što smo radili u Ramazanu, i da nas pomogne da nakon ovog Ramazana budemo bolji muslimani nego prije Ramazana. Ono što karakteriše Ahli Sunnet vel Džemaat je da se ne pripisuju jednom dijelu Islama, nego se pripisuju cijelom Islamu. Zato se zovu sljedbenici suneta, jer sunet je sve ono što je došao poslanik sa zemlom, ključujući Kur'an, od Kur'ana i ostalo. Zato se zovu sljedenici Selefa, jer Selef su prve tri generacije koji su cijeli islam shvatili, prihvatili, primijenili. Bez odbacivanja nečega i potenciranja nečega specijalno. Da, mi u islamu imamo nužne stvari, imamo obavezne stvari, imamo preče, preče, bitne i manje bitne stvari, ali imamo nebitnih stvari. I zato mi kažemo da je tevhid osnova svega, korijen one lijepe riječi, onog drveta imana, da je njegovo stablo namaz bez kojih nema, vjere i nema imana, da su njegove grane, farzovi, ruknovi islama, a već su u korijenu ruknovi imana. I da su ostali propisi vjere, lišće i plodovi, bez kojih može čovjek biti musliman, ali ne valja mu drvo. Manjka vam vjera ali ne kažemo da je ova grana naša i njoj se pripisujemo ona druga, tamo neka druga. Nego sve što je došlo od Allaha subhanahu wa ta'ala, to je naša vjera kojom se mi ponosimo i volimo. I ono što karakteriše se sunetli, bez obzira kako se on zvao, je da kad je vrijeme namaza klanja, kad je Ramazan posti, teraviju, se trudi da kako treba izvrši, seka, sadakotul fitra, koji, ako je od onih koji daju, daje, ako je od onih koji primaju, prima. Kad se trguje, on po propisima Islama trguje. Kad se ženi ili razvodi, to radi po propisima vjere. Kad je obavezna borba, on se bori i ne bježi, jer je bježanje zbog pola veliki grijeh, i tako dalje, i tako dalje. Ramazan je bio i prošao, Mi smo se trudili da treba obavimo, molit će Allah subhanahu wa ta'ala da ukabuli i tražili smo njegovo zadovoljstvo posle Ramazana Islam ne traje, Allah subhanahu wa ta'ala živi, nikad ne nestaje i mi moramo da nastavimo rad ono zbog čega smo stvoreni da Allaha subhanahu wa ta'ala u svakom vremenu i na svakom prostoru iskreno i ispravno nastojimo obožavati i na tome do smrti ustrajati i preseliti. Molit će Allaha pomoć za to. Pa nastavljamo za Allahu pomoć dalje sa onim što nas je Allah obavezao, a to je učenje o svojoj vjeri, posticanje na dobro, odvraćanje od zla, kako bismo uradili ovo malo prije spomenuto i bili od onih s kojima je Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljna na ovom svijetu i koji će uspjeti na ahiretu. Nakon govora o sudnjem danu i ciklusa predavanja koji su bili i prošli o smrti, životu u kaburu i određenim događajima na sudnjem danu, te šafaatu, dolazi na red tema o sljedećem islamskom ruknu, o sljedećem imanskom ruknu, o sljedećem stubu imana, bez kojeg nema imana, to je vjerovanje u kader ili odredu. Tako je šeh poredao, tako je došlo ovdje. Govorili smo o bitnosti vjerovanja u sudnji dan, da je to jedan od najkorisnijih ruknova, jer je to cilj, jedan od ciljeva, vjerovanje u Allaha i uspjeh pri polaganju računa subhanahu wa ta'ala, pred Allahom subhanahu wa ta'ala, sad imamo vjerovanje u kader i to je jedna ili jedan od najkorisnijih također stubova onome koga shvati ispravno vjeruje jer čovjek na ovom svijetu ili zna ko je, šta je, odakle dolazi, kuda ide, što ga šta zadesio dobra i zla ili ne zna. Pa ako zna drugačije to prihvata, drugačije zamišlja i očekuje drugačije, tuguje ili se raduje drugačije, ispraća ono što odlazi, potpuno je drugi čovjek, postiže sreću, postiže zadovoljstvo. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji je muslim u svom sahihu: "Kad aflaha man aslama wa kana rizquhu kifafan ila rizqa kifafan wa qad Allahu bima ata." Kaže uspio je onaj ko primi islam i nafaka mu bude ono što mu je dovoljno i Allah mu da zadovoljstvo onome što mu je da. Prime islam, jer bez islama nema uspjeha, nema sreće ni na ovom, na ovom svijetu. I svako ko nije na pravom putu i nesretan, htio tom priznati ili ne. Ako ne prizna, nama mora sebe. Sebe lagati ne može. S druge strane, kaže, od nafake mu je dato ono što mu je dovoljno. Jer insan kad mora da traže od drugih, to je nesreća. I ono što nam je minimalno potrebno za sreću je da imamo ono što nam je dovoljno da odredimo ne ovisimo. Šta znači ne ovisite o drugima? Allah subhanahu wa ta'ala nikom lično ne šalje na faku. Insan je društveno biće. I čovjek na faku zaradi ili naslijedi ili vidu poklona dobije ili mora da prosi i traži. Onaj koji je sačuvan od ovog zadnjeg, taj ne ovisi od drugih u rezultatu i prije toga u ubjeđenju. Da ti ne očekuješ u svom srcu da dođe na ovaj zadnji način, da prosiš, da ti neko da, da moraš se moliti. A ako ti dođe od ljudi pokloniti, to je alhamdulillah, Allah postao na faku. Ili naslijediš ili zaradiš. I u tome nema znači, ili pozajmiš pa vratiš. To je tvoje, samo na drugi način uzeti. I u svemu tome je ponos i poslanik sallallahu alaihi sallam je primjer sticanja na fakije na sve ova tri ili četiri spomenuta načina osim tog zadnjeg. Pa onaj kome Allah da toliko da ne mora prositi. I kome Allah da smjereno srce da od Allaha samo očekuje i ne želi da prosi i čuva se i susteže se makar bio potreban dok mu Allah ne da izlaz. Ta je obskrbljeno onoliko koliko mu je dovoljno. Međutim, neko ima taj minimum, neko ima osrednje, neko ima puno. Ali ako mu fali ovaj posljednji faktor, da mu je Allah dao zadovoljstvo onome što mu je propisano, taj je nesretan. Dakle, možeš biti neovisan od ljudi da imaš minimum, ili da imaš osrednje, ili da imaš puno, ti jesi neovisan od ljudi, a to nisi, nisi uspio, nisi sretan. Sredak ne budeš zadovoljan s onim što imaš. I zato je najveće bogatstvo zadovoljstvo na ovom svijetu. I najveća blagodat vječno je zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala i sa Allahom, to je sa blagodati u džennetu, na ahiretu. I zato će i najniži džennetlije i najviši džennetlije u smislu blagodati biti zadovoljna s onim što ima i to će mi biti faktor sreće i vječni. Dovoljno njemu ono što mi je dato, makar bi imao puno manje odnose na one iznad njega i on je zbog toga vječno sretan. I onaj ko nije zadovoljan mora da od Allaha subhanahu wa ta'ala moli i mora da kontroliše svoje srce, a ono što nam posebno pomaže da budemo zadovoljni sa Allahom kao gospodarom i sa njegovom odredbom je ispravno vjerovanje u kader. Zato o tome sad govorim ispravno vjerovanje u kader, u Allahovu odredbu, u sudbinu. U odredbu ono koji ne može pogriješiti, koji ne griješi, koji je savršen, koji je potpun, koji zna sve, sve može. I šta hoće, to biva. Koji se ne predomišlja, a neka je. Jer zna šta i kako treba i radi tako. Hoćeš da budeš sretan. Hoćeš da smanjiš tugu, da smanjiš i olakšaš brigu, a te stvari moraju biti. Ali ne u istoj meri kod drugih ljudi. Posveti se, istražuj ako ne znaš ili ako nije dovoljno ovo malo što se govori, još više istražuj po pitanju vjerovanja ispravnog u kader, u odredbu. Svati da što Allah hoće to bude, što neće, ne može biti nikad. Svati da ono što je bilo, bilo je vratiti se, ne može da se ponovno vrati, opet isto uradio jer bi pogriješio, bi priliku propustio ponovno hiljadu puta. Shvati da je što je prošlo Allah odredio. Za budućnost ne znamo šta je odredio, ali znamo šta je naredio, pa se potrudi oko toga i budi zadovoljan šta god te zadesi. Bićeš sretan, bićeš zadovoljan na ovom svijetu i još ćeš zadovoljniji biti na onom svijetu. Kaže Al-Imanu bil Qadari ili šeheh počinje svoju rečenicu va tu'minu firqatu nađijetu min ehli sunnati val džama'ati bin qadari hajrihi va šarhi. Vjeruje kada je spašena skupina ehli sunnati val džama'a u odredbu kadar dobra i zla. O spašenoj skupini ko su, šta su, zašto su, dokazi da ko su, kakve osobine imaju, govorili smo na početku nekoliko predavanja. To je ehli sunnati val džama'a u onom uđenom smislu riječi, zato su nazvani, tako su opisani, Allah im je pečat dao Kur'an, Kur'anu, poslani sa samo hadisima, složili su se prve generacije koji su bili to prije nastanka sedpiti i podijela na tome i oni su i potpomognuta i spašena skupina. Vjeruju u kader, u odredbu, dobra i zla. Neka se kaže kada, neka se kaže kader, da li ima ali nema razlike između ta dva termina, u jezičkom smislu ima, u šerijskom smislu ima razilaženje, da li ima ali nema, ako mhm. ima razlika, koja je razlika, ona, to su mesele ili pitanja koja se tiču studenta Islama, ne tiču se vas sigurno, mi to zovemo sudbina, zovemo Božija odredba i vjerujemo da to nije običan fars ili vađib, kojeg čovjek može da ne vjeruje da bi ostao musliman, nego da je to da stupova vjere, nije ne od šartova i da je nespravo reći imanske šarti, jer šart je ono što prethodi nečemu, ovo je sastavni dio nečega, ruk, bez čega nema toga ako se, ako se to izuzme ili nestane. Vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala odredio sve i dobro i zlo. I ovdje moram odmah napomenuti da ne zaboravimo. Da kad mi kažemo zlo, mislimo na ono što mi doživljavamo. A da od Allaha subhanahu wa ta'ala u konačnici dolazi samo dobro. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون pojavio se nered na moru i kopno. Na kopno i moru. Zbog onoga što su ljudi uradili. Da bi ih, kaže, da bi dao da okuse nešto od onoga što su uradili, odnosno zaslužili, zaradili. Kako bi se vratili, povratili, to je spokajno. Pa Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spominje sebe i mudrost musibata. Kaže, pojavio se nere, pojavio se pesad. Nered je sve ono što nedoliku, i zlo je sve ono što nedolikuje i ne odgovara ljudskoj prirodi ili, ili ženama. Za tebe, tebi je to zlo hoćeš nešto, pa ne bude ih ako si htio, nego bude suprotno. Allah ti da neki musibet. Nered na kopnu i na moru, kaže Allah odrešenje. Što se pojavio? Zato što su, kaže, ljudi to zaslužili svojim bukama, svojim dijelima. Uzrok su, musibeta smo mi, kao što kaže na drugom mjestu, isto tako, to je sve grijesi. Ljudi grijesima prouzrokovali da Allah da nered. Što Allah daje nered? Da ih kazni? Kaže da, ih, da okuš se dio onoga što su zaslužili. Dakle, ne daje im kaznu s razmjernu od gresima, nego dio onoga iz mudrosti da bi se oni vratili ili povratili, to je spokaj. Pa znamo da ono što se desi od zla, od musibeta, od belaja, mi smo uzrokovali grijesima. Allah je odredio i dao. Nismo ga mi proizveli, ali smo zaslužili uzrokovanje. I nije Allah dao onako samo da se obrče, nego je dao s razlogom da se mi povratimo i pokajemo. Plus, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sallama, vjernika ne pogodi ni briga, ni tuga, ni bol, čak ga trne ne ubode, a da u tom mu se dio greha ne oprosti. Pa isto vjerodostavno hadise u sahihu, znamo isto tako da mu sibe dolazi da prašta dijelove grije. Dijele, dijel, dijelove grijeha. Belaj. još jedna fajda koja nije spomenuta ovdje u ajetu. Da bismo se vratili i automatski kad te zadesi bela je bilo koje vrste što jači Belaj, je više se grijeha, grijeha otprosti. Još na ovom svijetu prije onoga. Znamo da je bolnija kazna tamo nego ovamo. I bolje da se čistimo ovdje nego tamo. Pa je to još jedna korista. Musibet je nazvan musibet zato što pogađa čovjeka. I sve ono što tebi ne godi i ne odgovara je za tebe musibet, zlo. Allah kaže, ti si ga uzrokovao. Pa sam ti ja dao da bih ti dio grijeha oprostio na ovom svijetu, da te ne bih kažnjavao na ono, na tamo je kazna bolnija, i da bih te napomenuo da se vratiš i povratiš. Plus u tom samom davanju onoga što prvo ne godi, pokazuje se nemoć insana i sve Allaha subhanahu wa ta'ala, pa insan se dobro napomene i dobro se zapita i opomene. Pa kad vidimo to zlo koje je zadeslo mene, tebe i zadešava nas, to je sa aspekta onoga koji je to odredio dobro i milost. Pravda, puna milosti da ti oprosti dio, ti uzrokovo pa dobio da se pokeješ, da to ne radiš, pa da belaj na ovom svijetu izbjegneš i bolnu kaznu na afiretu. Pa Allah kad određuje i naređuje, on samo dobro čini. I kad je dobro i zlo odredi meni i tebi, to dobro i zlo je ono što mi doživljavamo i osjećamo, a od strane Allaha subhanahu wa ta'ala u konačnici samo je dobro. Jer tu imaju mudrosti nejedna. Jedna je spomenuta u ajetu, a Allah subhanahu wa ta'ala, kao što kažu islamski učenjaci, ne radi ni jednu stvar, ne odredi ni jednu stvar, a da u njoj ne imaju mudrosti, množina, tri ili više, korisna razloga u konačnici. To je mudrost. Pa vjernici vjeruju da sve što se biva i kreće, kao što nas učeno u Mektebu, biva s voljom, odnosno htjenjem sve mogućeg Boga kojeg nikad nestat neće, od dobra i zla. Ali vjerujemo da je to dobro od Allaha subhanahu wa ta'ala, a zlo je ono što ja i ti osjećam. I to zlo je za nas dobro. A nazivam go zlojim zato što nam ne godi, musido, pelar, tuga, briga, bol i ostale stvari. Pa je od sastavnih dijelova vjerovane bez kojeg je vjerovanja nema. Bez kojih vjernik nije vjernik, makar imao sve ostalo, da vjeruješ da sve što se dešava, i dobro i zlo, da Allah subhanahu wa ta'ala je to odredio, i da se to promijeniti ne može. Osim ako Allah ne promijeni. I da zato imaju uzroci i da za to ima svoje posljedice korisne, ispravne rezultate koji se nazivaju mudrosti. Da Allah ne daje onako, nego sa razlozima pozitivnim koji se nazivaju mudrosti. I zato šeh ovde dolazi sa nečim ili načinom koji ga, kao što kažu neki učinjaci, nije niko pretekao na ovako. Podijelio nam je raščinio nam je što kaže jedan vjerovanje u kader na faze kako bismo shvatili. Uz napomenu da ovakve podjele, definicije, primjere i dokaze ne mora musliman znati da bi bio musliman. Ali koristi onome koga zanima da bude shvati vjerovanje u kader. Jer su sekte upravo nastala po ovom pitanju, neki su skroz iz vjere izašli, a neki su u veliku zabludu otišli, zato što nisu razumijeli sve četiri faze ili dvije podrije kao što je šeh Muslan podijelio. U osnovi postoje četiri faze vjerovanja u kader koje su neodvojive i koje su nužne. Insan kad vjeri u sve te četiri stvari, on vjeri u kader. Ima sažetak za obične ljude kako da shvate da ispravno vjeruju, ako se već ne petljaju pa neće da zalutaju, ljudi se petljaju, pokuša nešto da shvati, nešto razumski da pobije, pa onda zaluta i pogriješi na neko od ovih faza, a ako se ne petlja, ako prihvati onako onda nema problema, dosta su mu dvije rečenice s kojima ćemo ako voda završiti predavanje. Kaže, iman ili vjerovanje u kader, u odredbu, u sudbinu je na dva stepena, a svaki stepen sadrži dvije stvari, odnosno četiri, četiri faze ili četiri stepena. Še je podijelio dva na dva iz razloga zbog podijela sekti koji su nastale u pitanju prve i druge grupacije. Kaže prvi stepen, الإيمان بأن الله تعالى عليم بالخلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا vjerovanje da Allah subhanahu wa ta'ala zna svoja stvorenja, doslovno pravdeno, to je zna sve onome što je stvorio. Jer sve osim Allaha je stvorenje. Ne postoji treća stvar, stvoritelj i stvorenje. I stvoritelj je stvorio stvorenje i poznaje i zna o njima sve. A oni, kaže, rade naspram njegovog znanja prethodnog, kojim je on opisan od uvijek i za uvijek. وعلم جميع أحواله من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجار ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. Kaže, zna sva njihova stanja. Da li će raditi dobra djela ili dobra djela koja rade, grijehe ili nevjerovanje koje rade, na faku cijelu njihovu svu detaljno i životnu dobu. Tačno koliko će ko živjeti. I to je život u osnovu. I to je ono što Allah pošalje meleke nakon četiri mjeseca trudnoće da zapiše na plod ili plod. Kad živi. I oni, kaže, rade po njegovom znanju koje im je od uvijek opisani za uvijek. Suština ove rečence da skratim jer tema je duga, a ne zahtjeva dva drca, pa ću ja probati završiti svoj jednom, je da vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala znao ama baš sve prije nego je stvorio te stvari. I da Allah subhanahu wa ta'ala zna sve što se dešava. I da Allah subhanahu wa ta'ala unaprijed isto kao unazad. Zna sve šta će biti. I da Allah subhanahu wa ta'ala ono što se nije desilo. Zna kad bi se desilo kako bi izgledalo. Dakle, ništa nije ostavljeno, ništa nije skriveno njegovom znanju. Kao što je Allah subhanahu wa ta'ala u mnogo mjesta u Kur'anu rekao Wallahu bi kulli še'in ane. Allah sve zna. Gotovo. Ništa ne izlazi iz ovoga. Ima još ajeta detaljnije koji govori o nekim stvarima, ali ovo je opšta stvar. Ništa nije ostavljeno. Šta je bilo? Šta je sad? Šta će biti? I što nije bilo kad bi bilo kako bi bilo. Sve opcije. U detalje i od njegovih imena Latifun, Habirun, govorili smo kroz vas ti, još više se svata dio onoga čime je Allah subhanahu wa ta'ala se opisao, od toga kako zna gdje skrivene i sitne i najsitnije detalje i njihove mudrosti i na, što, na čemu teže i šta time se postiže i tako dalje i tako dalje. I Allah je to znao i zna. I prva faza je vjerovati da je Allah sve znao i da Allah sve zna. Zatim kaže, a robovi rade po njegovom znanju. Sve što mi uradimo i što neko uradi u budućnosti, nije Allaha time iznenadio nikako. Nego je uradio po onome što Allah već znao da će raditi. I zato nemamo se šta da čudimo što je sljedeća faza zapisivanja. Kaže, zatim je zapisao u Levhen Mahfud, u ploču pomno čuvanu, sudbine stvorenja. Šta je Allah zapisao? Šta je Allah propisao? Kaže, meni je propisano. Šta ti je Allah propisao? Šta sve? Odakle? Odakle? Odakle mu? Zapisao ono što je znao da će on nije uraditi u budućnosti. Ko je uradio? Je nas natjerao? Je nam propisao? Jeste. Je nam zapisao? Šta je zapisao što je znao? Šta je znao što ćemo mi uraditi? Kratko i jasno. Iako ćemo mi oko ovome detaljnije kasnije. Ali da odmah razbijemo šuba. Jel mi propisan, nije propisan, šta će ja, bil mogo, ne bi mogo. Propisao ti ono što ćeš ti uraditi. I zato ćete nagraditi ili kazni, završeno. Ko je uradio? Ti. Ko je zaslužio? Ti. Uz neke detalje koje ćemo napomenuti kasnije. Nema pravo da se vadi i pravda nikom kaderom kad su u pitanju grijesi i nepokornost Allahu subhanahu wa ta'ala. Kale zatim je propisao sudbine stvorenja, pa šeh ovdje spominje ono što je u hadisu došlo svojim rečima, pa čim je kad je stvorio pero, rekao mu je piši, pa je rekao šta da pišem, pa je rekao piši sve što će se desiti do sudnjega dana. Ovdje je ma khalaq Allah, kao što je ispravnije da se kaže evvane umjesto evvalu, znači čim je stvorio, ne znači prvo što je stvorio. Ili prva stvar nakon što je stvorio pera. I zato je arš Allahu prvo stvorenje. Kao što je u muslimovom sahihu vjerodostojno zabilježeno da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao kitab Allahu man qadira al khalq qabla an yakhluqa as-samawati wa al-ardha bi 50000 sana wa kana 'arshuhu 'ala al-ma' Allah je zapisao kada je zapisao ovo sa što govori kad je stvorio pera A kad je se to sve desilo? Kaže, Allah je zapisao sudbine svih stvorenja, prije nego je stvorio nebesa i zemlju, na 50.000 godina, a nego vaš je bio na vodi. U ovom hadisu kaže, kad je stvorio pero, rekao mu je piši, pa je pero pitalo šta da piše, pa je rekao piši sve što će desiti. Dakle, tad se desilo zapisivanje kad je stvorio pero. A u drugom hadisu kaže, sto desilo prije nego je stvorio nebesa i zemlju na 50.000 godina, a da je njegov arš bio već na vodi. Znači, aš bio i postoje Allah, zna odakle, odkad. Pa Allah stvorio pero, kad je htio da zapiše sudbine, na osnovu svog znanja koji je veći, što, koji je znao što će oni raditi, pa mu je rekao čim ga je stvorio i zato ga je stvorio. I odmah služi svrci. Piši, šta da piše, piši sudbine stvorenja. Pa je prvo stvorenje arš, a između njega je bilo ono što je Allah htio da stvori, pa kad je Allah stvorio pero, naredio mu je da piše jer zato je stvoreno, pa je tad zapisao, a to se sve desilo 50.000 godina prije nego je stvorio nebesa I tad se desile dvije prve faze. Ali sam stanje je postojalo od uvijek, otkako Allah subhanahu wa ta'ala postoje ono od uvijek nije nastao, a pisanje se desilo 50.000 godina prije nego je stvorio nebesa i zemlju, I to su prve dvije faze u okviru prvog stepena kojeg je šeh ovdje spomenuo. Zato šeh kaže kasnije, فَمَا أَسَابَ الْإِنسَانَ نَمْ يَكُنْ لِي يُخْتِئَهُ وَمَا أَخْتَأَهُ نَمْ يَكُنْ لِي يُسِيبَهُ جَفَّتِ الْأَقْلَامُ وَتُبِيَتِ السُّحُفُ pa što zadesi insana nije ga moglo promašiti, i što ga promaši nije ga moglo zadesiti. Pera su se osušila, listovi su smotani, sastavljeni, sakupljeni, završeni. I ovo je došlo u hadisu također, vjerodostojnom ili nizu njih. I ovo je svr, srž vjerovanja u kader. Ako insan vjeruje da što se desilo, desit se moralo, i što se desiti, mora se desiti, i što mu je suđeno, neće mu umaći, i što mu je suđeno, ne može ga stići, on vjeruje u Božji odred. Ako vjeruje da je to Allah odredio, što je osnovno kod da je Bog odredio to sve. I on ne mora znat nabrajat znanje, pisanje, htijenje, stvaranje, kao ćemo mi pojasniti, mi smo ti ukratko pojasnili, znanje i pisanje, ali mora da vjeruje. I ljudi to vjeruju, kažu zapisano, kažu propisano i znaju da što Allah hoće to biva i što neće to ne biva, što ćemo kasnije ako bude dokazati. I znaju da što ga je zadeslo njega moglo zaobići, što ga je zaobišlo njega moglo zadesiti neće i on vjeruje u kader. Kaže kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala ili dokaz je to što kaže Allah subhanahu wa ta'ala elem ta'lam inna Allah ya'lam ma fi samawati wal ard inna dhal ma fi samawati wal ard inna dhalika fi kitab inna dhalika Allah yasir kao što je sura hadž kaže zar ne znaš da Allah zna sve što je na nebu i na zemlji sve je to u knjizi i sve je to lahko i ovo majete je obuhvaćeno obje oba stepena prve faze to jest znanje i pisanje Allah zna sve I sve je tu u knjizi. Kaže malo prije u Levhem Mahfudu, taj termin se spominje u Kur'anu i u suri Boruć se kaže da je Kur'an u Levhem Mahfudu. I opisane u hadisima da je to knjiga u kojoj je Allah subhanahu wa ta'ala zapisao sva stvorenja. Prije nego što malo budemo govorili o toj knjizi ili o toj ploči, jer i Allah naziva knjigom kao što je u ovom ajetu, pločom kao što na drugom mjestu ili mjestima, pitao bih vas gdje je Levhel Mahfuz? Gdje je sad Levhel Mahfuz? Zna li ko? A gdje je Allah? Smijemo li pitati? Smijemo li ne smijemo? Smijemo ponosno. Smijemo ponosno. Kad je poslanik sa sam pisao, pitao, pitat ćemo imi. I kad je odgovarao na pitanje, na pitanje, odgovorit ćemo imi. I kad je pohvalio onoga ko odgovori ispravno, pohvalit ćemo ga imi. Kaže Allah, poslanik sallallahu anehi ve seneme, u hadisu koji bliže i Buharija, i bliže ga i muslimi. U jednoj od verzija, لما قضى الله الخلق كتب في كتابه وهو عنده على عرشه ili فوق العرش kao što je u rivajetu inna rahmeti sabaqat ghadabi ili inna rahmeti ghadabi غلبت غضبي hadis kroz niz predavanja u komentaru sure Fatihe i komentaru ajeta o Allahovoj milosti smo ga spomnjali više puta. Kaže poslanik sa svem, kad je Allah odredio sudbinu stvorenja, kad je zapisao je u svojoj knjizi koja se nalazi kod njega na njegovom maršu ili iznad njegovog arša. Moja milost je pobjedila ili moja milost je predekla moju sržbu kao što je dva rivajta. Mi smo se koncentrali na onaj zadnji dio da se zatica od nas, ali prvi je isto tako biti. Gdje je Allah odgovor u Buhari i Muslimu, između ostalo jedan od niza odgovora, gdje je Lahmih Mahfud odgovor, između ostalo da je u njemu zapisano i ovo, što se nas dobro tiče, jedna moliva veliku nadu Allahovu milost, da je Allahova milost preteka njegovu srčbu. Lavahin Mahfuz se zove pločom polno čuvanom, od, od čega je ta ploča, ne zna niko, jer dokaza nema, od nečega sigurno jeste, ali ne smijemo govoriti o gajbu bez znanja nikad. Pa od tu se i ne petlja, ne miš. Znamo da je ploča da je nazvana knjigom jer u njoj zapisano, znamo da je u njoj zapisano sve Kao što je došlo malo prije u hadisu, kaže, piše sve što će se desiti do sljednjeg dana. Znanje da ono je zapisan Kur'an. I znamo, kao što kaže šef Ibn Taymin i drugi učenjaci, da to ne znači, a može značiti. Ali ne mora značiti da je zapisano sve detaljno u slovima u sekundu, u detalje. Može biti ukratko, što mi rekli u kratkim crtama, ili spomen nečega. Može biti zapisan spomen Kur'ana, ne mora biti cijeli Kur'an svi svojim harfovima zapisan ali ne mora značiti da nije. I ovdje kad bi neko rekao to je samo spomen Kur'ana, nije novotar. Ali preče se zadržati reći ne znamo šta je, nego sve je zapisano. Da li je sve detaljno zapisano ili je samo ukratko da kažem ugrubo zapisano, kasnije u drugim fazama propisano, to ne znamo, nemamo jasnog dokaza, prije da jeste nego da nije sve detaljno, ali ne moramo znači tvrditi, ne smijemo tvrditi ni jedno ni drugo bez dokaza, ali znamo da je zapisano. Sve. Bilo znači detaljno ili onako kako je Allah htio. Zatim u drugom ajetu koji je šeht spomenuo kaže Allah uzvišeni ma asabe min musibetin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna thalika ala Allahi yasir. Ništa se ne desi od musibeta na zemlji ili ni u vama. Dakle, ni belaj, ni poplave, ni zemljotres, ni neka bolest, tuga, briga u nama se ne desi, a da već kaže nije u knjizi prije nego ga stvorimo, to je taj musibet ili tu nebesa ili zemlju, zavisi na što se vraća, može se jedno i drugo. Ali ne prije nego knjigu spomenu, sigurno se ne odnosi na knjigu. Nego ili da velaj, ili na ono što je Allah spomenuo kasnije nebesa i zemlju. To je, kaže, zaista Allahu lahko. Kad smo već kod poplava, one su primjer čisti onoga što je malo prije citirano u ajetu. Niko ne voli to. Bela je suprotno našoj prirodi, našim zemljama, prirodnim nekim dekšavanjima kako vode teku kod nas. Sigurno je bela i sigurno znamo da smo zaradili i sigurno znamo da time nismo kažnjeni potpunosti. Ali jest vidi dio kazne. I sigurno znamo da nas je Allah time napomenuo na sebe i pokazao nam koliko smo mi slabi i koliko je on moćan. I samo nam pokazao, a ne dokazao, je da je htio mogao bi nas potpunosti potopiti. Isto kao što se digla toliko metara ili centimetara iznad demova, mogla se dići kilometara ako treba. Jer Allah kad govori ovim stvarima na kraju završava, kada je ime tarike, Allah je sije, to je zaista Allah lahko ali mi smo zaradili i sve je unaprijed zapisano i određeno. I ima svoje mudrosti i razloge. I sa strane Allaha subhanahu wa ta'ala to je dobro, a za nas Boga mi nije bilo dobro i bojimo se i ne želimo to. Kaže šeheh nakon ovoga hadeta kada na ilmihi subhanahu yakunu fi vade a džumnatan wa tafsina. Ovaj kaže, ova odredba koja proizilazi iz Allahova subhanahu wa ta'ala znanja biva, kaže, nekoliko, na nekoliko mjesta ili nekoliko situacija globalno, općenito ili pojedinačno detaljno, ono što malo prije govorio. Da može biti da je samo spomenut, a može biti da je detaljno opisana stvar. Pa kaže, zapisao je u Levahil Mahfuz ono što je htio. Zapisao je u tu ploču pomno čuvano ono što je htio. Što se zove pomno čuvana ploča? Od koga je čuvana? su mi daleko od nas mislili. A? Šeitan. Od pa svakog sem Allaha subhanahu. Ne zavirije u nju niko. Najmano se ovako izražava. Niti može neko da dopiše ili izbrše nešto iz nje. Ili da sazna šta je u njoj. Dok mu se ne dozvoli nešto pročita, kaže iz nje, Allah zna kako mu se dozvoli. Pa sve one sufijske hićaje o tome kako su Džibrajil, Mikali, Srafil i ovaj ili onaj melek sjedili, dosađivali se i listali levhe mahfuz, pa vidjeli tamo kako će neko u džehenem, a on na seždi, ne diže i glavu, se sežde izdero kožicu, koljenima i tako dalje, pa su oni nešto čudili, pa kasnije se desilo, pa vidjeli šta on radi, zbog čega je u džehenemu, sve su to znači priče koje odgovaraju crtanim filmovima, nikako islamskim ubjeđenjima i nije dozvoljeno njima vjerovati. Meleci se ne dosađuju, meleci imaju svrhu zbog koje su stvoreni. Samo ljudi dan gube i troše ono najdragocijenije, to je vrijeme, ni u što ne lista je ono što ne mogu prići. Ne čude se Boži odredbi u smislu kako i zašto, što bi ovo i ono. Ne čekaju, nego su zauzeti onim čime su stvoreni. A Levin Mahfud je čuvana i sačuvana od toga da je čini ljudi ili neka druga stvorenja šaltaju kako hoće ili ne bi Allah mijenjaju nešto od onoga što je Allah s.w.t. propisao. Pa je Allah kaže prvo zapisao Rahman Mahfuzu što je htio. Zatim kaže kada je stvorio tijelo ploda, kao što se kaže, prije nego što mu se udahne duša, poslao mu je meleka, kao što je poznatom hadisu, 40 nevi hadisa između ostalog sabran i sakupljeni raširenje među nama. Pa mu se kaže naredi da mu zapiše četiri stvari, četiri riječi. To su na faka životna dob, dijela, to je dobra ili loša, ima ili kufr. I šakiju nam se id, hoće li vječno biti sretan ili nesretan. Došli u hadisu poznatom da čovjek prvo bude kaplica sjemena, pa ugrušak, pa komadić, komad mesa, pa onda nakon što prođu četiri mjeseca, Allah subhanahu wa ta'ala mu pošalje meleka kad već dobije izgled insana. Pa mu se kaže, piše, pa pita šta da pišem, pa kaže da pišem mu znači ove četiri stvari. Zapišete se tad na faka. Koliko ćeš tokom svog života da potrošiš, da udijeliš, to je tvoje. Ne da imaš na računu, to nije tvoje. Nego ili što potrošiš na ovom svijetu, što potrošiš na onaj svijet, to je tvoje zapiše se tačno koliko ćeš da živiš i to promijeniti ne možeš. I Allah je znao koliko ćeš ti dova da uradiš, na fak, sadaka da daš, da spajaš rodinske veze, pa ti je to sve uračuno. I to su sebe bi za podržavanje, to ne mijenja kader stvarnosti. Jer je već Allah znao što ćeš ti to uraditi. I to je već zapisano u glavnom nafodu. Zapiše se također da li ćeš biti od onih koji su pokorni i nepokorni, da li ćeš biti od onih koji su dženetli ili dženetli ili na kraju I tati se propiše, ali na osnovu Allahovog znanja kojeg je Allah znao, a ne prisili. I to je druga faza propisivanja. I ovo nije neko novo propisivanje, nego na osnovu onoga što već piše u Levhen Mahfudu, što je Allah subhanahu ta'ala od uvijek znao. Kaže, وَنَحْوِ ذَلِكِ I poput toga, to jest nije spomenuo ostale faze, postoji još faza. Allah subhanahu wa ta'ala svake godine ponovi ove stvari u noći kadra, pa za godinu dana napiše šta će se desiti unaprijed, meleci zapišu, oni dobiju, njima se pokaže i tako dalje, ali to je ništa nije novo, nego ono što već naslanja se na ono što je već prije postajalo. I Allah subhanahu wa ta'ala, dakle prije nego stvorio sve zapisao što će biti u Rahim Mahfudu, kad te stvori i zapiše što će biti tebi cijelog tvog života, da ti svake godine to obnavlja i svakog dana Allah subhanahu wa ta'ala zanima nečim, pardon, određuje, naređuje, uređuje, govori, budi, ono biva, pa nekog uputi, nekog odvede u zabu, nekog proživi, nekog usmrti, nekog izliječi, nekog se razboli, nekog obskrbi, nekom oduzme i tako dalje i tako dalje. Kaže, ovaj, ovu sudbinu, kaže, negirali su oni koji su dobro zaglibili pretjerali po pitanju kadera, gulatul kaderije, kadimen, vam ukruhu li ono kalir. A oni kaže, danas, još u njegovu doba, rahimahullah, malo je onih koji negiraju. Bila je sekta u islamu i to desila se odmah u doba sahaba, u doba tabina, znači zatekli ashaba, ibn Omera zatekli rati Allah. Živa, mislim, ne. U Iraku se pojavili i to upisuje se u hadisu koju mislimo u sahihu kao momci. Znači momci, ne ulema, mladići, koji su se udubili u naučne mesele, naučna pitanja. Bili dobri, vrijedni, marljivi po pitanju učenja vjeri. Ali samostalno, ne bez umene. Detalje poznavali. Šest izraza je došlo. Svi govore o tome. Koliko su oni bili u to ušli. Pa su zaključili, A vjera se ne zaključuje, nego se nasleđuje. Allah poslao poslanika, on pojasnio ashabima, oni prenose do sudnjeg dana. Postoji lanac i mora biti. Zaključilo se da je al-emr umf. Da kaže stvar nastaje trenutno, momentalno. Iznenada. To je da Allah ne zna šta je u budućnosti dok se ne desi. Kad se desi prvo Allah zna. Da nije u budućnosti određen, nego se dešava, to mi radimo, stvaramo, pričamo. I kad se to desi, Allah prvi zna, najbolje zna. Pa su negirali Allahovo znanje. A samim tim i htjenje, i pisanje, i stvaranje, i ostale stvari. I nije malo ili nimalo na dunjaluku, a tada su se bili pojavili, to je bila šupa, imali su nekakve dokaze. I širili su. Pa Ibn Omeru, kad su došli pitali ga, kaže, reci im da, sam, da se odrečem ni i da neće vjerovati, neće biti spašen dok ne vjeruju pa je spomenuto nekoliko rivajta do sahaba, jedan je ovaj, da znači dok ne povjeruju da ono što je se desilo nije se moglo zaobići, ono što je zaobišlo nije moglo se desiti dok ne budu vjerovali u kader. Do odredbu dobra i slava od Allaha subhanahu wa ta'ala, kaže imam Ahmed, raspravljajte se s njima, odmah prijeđite na znanje. Pa ako to potvrde u islamu, ako negiraju, nemate šta da ne pričate. Jer onaj ko Allahu negira znanje, taj nije musliman zato kaže šeho ovdje, danas ih ima malo u njegovo doba, a uvijek će se naći neko, jer neka ideja kad nastane, ona nikad ne nestane, to su nije. Znajte da kad god se pojavila neka novotarija, ona nije iščezla, niti može iščezla, iščezla u potpunosti. Nekad je raširen, neka se vraća na pojedince, neorganizovane skupine, ali mora postojati ta šuha nekome da neko na njega sjedne. Ko traži, Allah zonu ne čini. Kaže što se tiče drugog stepena, to je, kaže Allahova Allahovo htijenje koje se dešava i njegova moć koja sve obuhvata, to jest vjerovanje da ono što je Allah subhanahu wa ta'ala htio, to će biti i bilo je. I ono što je nije htio, neće biti i nije bilo. I da se kaže ništa na nebesima na zemlji ne dešava ni pokret ni mirovanje, osim sa Allahom i subhanahu wa ta'ala htjenjem. Kaže ni pokret ni mirovanje, ništa nije ostavio. Sve što postoji u postojanju, ili on se rađa ili umire, kreće ili stoji, razvija ili smanjuje. Allah subhanahu wa ta'ala to zato zna, kao što kaže u Koranu, u Matesku tome dvara, pa ti nila ja'lamuha, list neopadnja da on za njega ne zna, i Allah subhanahu wa ta'ala to htio, jer se u njegovom htjenju ništa ne dešava, osim u njegovom vlasti ništa se ne dešava, osim sa njegovom, njegovim htjenjem, ne voljom, nego htjenjem, a između htjenja i volje postoje razlika, o tome smo govorili neke stvari Allah hoće da budu, kao što je iblis, nevjernici, nevjestve i grije, a ne voli tu stvar. A neki voli i traži od nas, ali nas nije natjerao, pa ko hoće uradi, desi se, ko neće, odbije, ne desi se. Pa se ovdje odnosi na Allahu htjene. To je treća kategorija da je Allah subhanahu wa ta'ala sve ono što je znao, da će se desiti i zapisao, htio da se desi. Htio ne znači dozvolio u smislu da on zadovoljan s tim ili da voli tu stvar, ali je dopustio da se desi u njegovoj vlasti. I ništa se ne dešava bez Božije htijenja. Ništa, ama baš ništa. I zato kaže la kunu fi mulkihi illa e, la je kunu fi mulkihi ma la yurid. Ne dešava se u njegovom htijenju ono što on neće. Kaže također pored htijenja njegova moć, pa kaže da on subhanahu sve može i nad svim je u stanju, to je svim upravlja od stvari koje su prisutne i koje nisu. Što hoće to stvori pa bude prisutno, postoji. I ne bježi mu ništa iz njegove vlasti, ne postoji ništa se odmetnulo. Da je negdje u nekom drugom prostoru i vremenu kojeg Allah nije stvorio. Ili da može da bježi da iz, izvan njegove subhanahu ta'ala stvaraloških kontroli. Pa kaže nema stvorena na zemlji ni na nebu, a da ga Allah subhanahu ta'ala nije stvorio, nema stvoritela sem njega, i nema gospodara sem njega. I ovdje prelazi na četvrtu stvar, a to je da Allah subhanahu wa ta'ala sve stvara. Ima li neko da sumnja ovo? Misli da ima stvoritelj sem Allah. A kad pitaš ljude, muslimane danas, ko je stvorio grijehe, moje i tvoje, šta kaže? Smije li ko reći da je Allah? A ko je drugi Subhan? Hel min khalikin gajru Allah? Ima li stvrte li sam Allah? Wallahu khaliku kulli šaj. Allah sve stvara. Zar mislite da mi možemo iz, neč, iz ničega da nešto stvorimo, pa makar ovaj naš glas? Ali stvoriti i uraditi nije isto ni u jeziku, ni u praksi, ni u stvarnosti. Allah je stvorio naše htjenje. Allah je stvorio mogućnost da uradimo. Allah je stvorio ono što se desi kad se desi. Ali ti i ja smo htjeli i odabrali i ti i ja smo se potrudili, pokrenuli i upotrebili ono što imamo od moći i pokušali i uspjeli jer je Allah omogućio dopustio, propisao, pokrenuo, jer se ništa ni od pokreta, ni od mjerovanja ne dešava osim sa njegovim stijenjem, malo prije smo, i njegovom moći. I velika je razlika, braćo moje, između stvaranje, stvaranje i činjenje, ili rađenje. Čovjek radi, Allah stvara. I Allah nas neće pozivati na odgovornost zato što smo nešto stvorili ili nismo stvorili, nego zato što smo nešto naumili i učinili, ili pokušali učiniti. Pa imamo tamo pravila kad neko pokuša dobro djelo pa ne uspije, piše mu se. Pa kad neko pokuša pa uspije, piše mu se koliko. Pa kad neko pokuša grije pa ne uspije, šta mu se piše, kad mu se piše grije, kad se va. Jer ti si pokušao. I kad neko uradi da mu se piše grije. I da Allah za grijehe kažnjava koji su urađeni. A ne kažnjava za ono što je stvorio. Nema stvoritelja sam Allah. I Allah je sve stvorio je Allah sve stvar. I to je četvrta faza kadera. Sve znao, sve htio, sve zapisao. I kad se dešava sad i kad se bude dešavalo u budućnosti, sve što se dešava, to Allah stvara. A ne radi. Mi radi. Malo djeluje je komplikovano. Nije razumski neprihvatljivo. Ne mora biti u potpunosti shvatljivo, ali to mora pokoriti. Ima puno stvari u gajba koji mi ne shvatamo i ne dokućujemo ali moramo naučiti kako je ispravno. Jer su po ovom pitanju dvije krajnosti velike. Mnogi od njih su izvjere izašli totalno. Jedni kažu Allah nikog nije prisilio, to jest čovjek je krojar svoje sudbine i čovjek stvara svoja djela, ne udobila. Pa posta, po, nisu od Boga, nego koliko ima ljudi i džina, toliko su Bogova i stvoritelja propisani. Stvoritelj ima jedan, što stvara dobro, koliko ne džusija, Bog dobra, svjetlosti, i stvoritelj ispade svaki pojedinac koji učini grijeh ili kufr, ispade stvoritelj svog jeha i kufra. To su milijarde bogova. A drugi kažu, čovjek je poput lista na vjetru. Nema nikakve slobodne vode. Ništa nema. To Allah radi sve. Da pripisuje se Allahu zulum, veliki. Stvorio nas, nije nas ništa pitao, natjerao nas da mi radimo. Ispada Allah radi. Nisu nam prelazni, nisu stvaranje radjenja da Allah griješi ne utubi ne griješimo mi. I pored toga će nekog u džehennemu vječno, a nekog privredno držati, a nekog u džennetu uvesti. Što su kufrovi, a ne kufri. Kad bi svjesni bili šta govore. Jedni i drugi. Ispravno shvatanje ove stvari je da čovjek radi, Allah stvar. Allah je znao šta ćeš ti uraditi, pa ti je to stvorio u onog momenta kad si ti htio to da uradiš. I Allah je u tebi stvorio htijenje i mogućnost. A ti si na osnovu tog što ti je Allah dao od opcija izabrao da uradiš dobro ili loše. Pa i dobro koje uradiš i loše koje uradiš, ti si uradio, Allah je to stvorio u momentu kad se desilo, kad se pojavilo na ovom svijetu. Pa nisi rekao da te Allah prisilio, nisi rekao da si ti na uzbu bila Bog, za sebe radiš šta hoćeš i stvaraš šta hoćeš. Nego si ostao rob u okviru Allahova znanja i u okviru Allahova htjenja i u okviru Allahovog propisivanja sudbine koja je zapisana i ti radiš Allah stvara. Zato kaže, pored toga je Allah, kaže, naredio robovima da mu budu pokorni i da se pokoravi njegovom poslaniku i zabranio im da grijehe čine. Što je? Oni to, to radi, pokornost i grijehe. Zato im je naredio i zabranio. Kaže, va huva subhanahu yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitin. Allah voli bogobojazni, dobročinitele i pravedne. Kao što Allah kaže u tri ajeta u Koranu za vršetka ajeta Inna Allahi yuhibbul muttaqin, inna Allahi yuhibbul muhsinin, inna Allahi yuhibbul muqsitin. Allah zaista voli dobročinitele, Allah zaista voli pravedne, Allah zaista voli bogobojazni. Wa yarda an alladhina amanu wa amilus salihat. Kaže zadovoljni su onim koji vjeruju i čine dobra djela, kao što Allah kaže radi Allahu anhum wa radu anhum. Allah je s tim zadovoljni, oni su s tim zadovoljni. وَلَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ Kao što Allah kaže u Koranu, u suri Ali Imran, da ne voli, kaže, nevjernike. وَلَا يَرْدَعَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ I nije zadovoljan sa narodom griješnim. وَلَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَا I ne naređuje grijeh. وَلَا يَرْدَعَنِ عِبَادِهِ الْكُفْرِ I nije zadovoljan da ljudi čine kufr i da su nezahvalni. وَلَا يُحِبُّ الْفَسَادِ I ne voli grijeha. U sve stvari svedene iz ajeta kuranskih. Kogo čita Kur'an nađe ovo. Dakle, Allah voli iman i voli mu'mine i voli dobra djela i ne voli kufr i ne voli kafire i ne voli loša djela. Bez obzira da se bilo to zunu griješenje, razvrat i tako dalje. I da naredio nam je prvo, a zabranio nam drugo. Jer mi smo ti koji imamo i volju i mogućnost za jedno ili drugo. S tim, da Allah koga hoće uputi, a koga hoće odvede u zavludu tako što ga samo prepusti i ne u zavludi ostane. Ne nadahne ga. Nego ga nadahne pravim putem ili ga pusti pa on sam skrene i ode krivim putem. Ali čovjek je taj koji odabra. Svaki od nas kad izađe iz svoje kuće može u džami ili u kafanu. Ti si taj koji biraš put pa te Allah pomogne ako si krenuo u džamiju i pusti tebe, ti ćeš sam izabrati neku od kafana, nije bitno kladionca, kafana ili nešto drugo, s tim Allah nije zabrati. Kaže, وَلْ عِبَادُ فَعِلُونَ حَقِقَةً وَاللَّهُ خَالِقُ وَفْعَالِهِمْ Ljudi stvarno čine dijela, Allah je taj koji stvara njihova dijela. I zato kaže, rob može biti i vjernik, i nevjernik, i dobar, i grešnik, i klanjač, i postač, i robovi imaju snagu, moć da izvrše svoja djela i imaju htjenje, ali Allah subhanahu wa ta'ala taj koji im je stvorio i snagu i htjenje, kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala, لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين كود вас хоче каже господа сита нека крени правим буте нека устрани а не сте хотите само оно што хоче Аллах господар света ovaj ajet potvrđuje ovo vjerovanje o kojem vam svo vrijeme govorim, skoro sat vremena. Dođe jedan i kaže, za mi Allah rekao, ne možete htjet ako on neće. Znači, biva kako Allah hoće. Kaže mu, jeste li Allah u prethodnom ajetu rekao, ko hoće ne kreni. A ovi prvi kažu, za mi Allah rekao, ko hoće ne kreni, znači radi što hoće. Mi kažemo, jeste li Allah u drugom ajetu rekao, ali nećete htjeti sa ono što Allah hoće. Allah je znao i htio, to je dopustio. Pa ti nisi njega iznenadio, ni pokornošću, ni grešenje. I nisi pobjegao iz njegovog htjenja. Pa te poziva, kreni pravim putem. I znaj da ako kreneš ili ne kreneš, opet je bilo kako je Allah htio. Jer Allah znao i htio i zapisao i Allah će ti stvoriti ono što ti budeš radio. I odgovarat ćeš pred Allahom za ono što si odabrao i radio, a ne za ono što je Allah stvorio kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u drugom ajetu poslaniku sa svem govoreći vama ramejte i tramejte volakin Allah ram. Ti nisi bacio kad si bacio, nego je Allah bacio. Što je bacio? Koplje koji mi je pogodio poslanicu sa Oni su prašno, pardon. Kaže ti nisi bacio kad si bacio. Jel bacio ne bacio? Jes kaže kad si bacio. To Allah kaže. Jesi bacio, ali nisi ti dobacio. Ti jesi htio, i ti jesi naumio, i ti jesi uzeo, i ti jesi bacio, i ti jesi dostavio, i ti jesi pogodio u tvojim, svog gledanja. Ali svaka prašina da pogodi u oči svakog tamo, to je nemoguće. Allah ti je stvorio htijenje i stvorio ti moć u tom momentu, mogu biti napokretan. I nadahnu te da to uradiš. I dostavio to tamo gdje treba. Pa Allah potvrđuje da je ono i uradio, ali kaže da je Allah taj koji je dostavio i da je Allah taj koji je pokrenuo svi čitav taj proces. Pa će insan biti nagrađen za ono što je, ili kažen za ono što je radio, ali zna da nije Allah iznenadio. I nije Allah samo puki posmatraš s jedne strane, ali Allah se upliče i pomaže koga hoće, pa insan Allahu zahvali ako dobro čini, Kao što kaže poslanik sa svem, فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَنْ يَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ تَعْدِكَ فَلَا يَلُمَنَّ إِلَّا نَفْسِ Ko nađe dobro, nek zaholi Allahu, ako nađe nešto drugo, nek ne krivi nikog osim sebe. Ako te ne pomogne, ti ćeš svakako izabrati nešto što ne valja, da se zahvali Allahu za ono što radiš od dobra, a kudi kritiku i sebe i kaj se Allahu za ono što radiš od zla, jer nije te Allah natjero, pa je besmisleno da se pravdamo kaderom, i besmisleno je nešto drugo, braćo moja. A to je jedna od koristi, vjerovno, kada se vratite sami početak, a to je da tugujemo, udaramo glavom ozit, ko što kažu kod nas, za ono što nas je prošlo od dobra ili zadesno od zla, a već se desilo. I da ludimo i strahujemo, histerišemo za ono što bi nas moglo zadesiti u budućnosti, a nije se desilo. Jer ako nam je suđeno, neće nam umaći. Ako nam nije suđeno, nećemo stići. To je što se tiče budućnosti. Allah ništa nije odredio na ovom svijetu da je zlo, apsolutno. Nego ako šta deći, to je dobro za nas. Svatit ćemo je na ovom je na ovom svijetu. Od onoga što strahujemo, to je dobro za nas. A ono što je bilo i prošlo, bilo dobro koje nam je umaklo, ili zlo koje smo mi uradili nekakvim svojim sebebom, da se milijardu puta vratiš i ponoviš vrijeme, opet bi ti umaklo i opet bi tu stvar napravio. Jer ono što se već desilo, makar bio grije, znamo da nam je to suđeno. Ali kad kažem suđeno, ne znači da se pravdamo, nego moramo da se kajemo. Mi smo to uradili u prošlosti. Pošto znamo šta nam je naređeno, zabrano iz budućnosti, pa moramo da, se, da nam to bude preokupacija da se trudiš da što više dobra uradiš, a što više greha ostaviš i da se Allahu prepustiš, ne strahuješ i ne tuguješ, a kad se bela je desi da se sjetiš da ga je Allah dao niti mogao izbjeći. Da je to dobro za tebe, da se time si brišu, da se time saburom obavizam pa moraš da saburiš, da samo Allah ga može otloniti pa se njemu moliš, da tim je time Allah prostio dio greha još na ovom svijetu, izbjegu ti kaznu na ahiretu, da tim Allah napominje na sebe, i mnoge druge koristi, pa ti najmanje upola lakše bude podnijet bilo kakav dana. I to je od koristi vjerovanja u kader. Prva korist da budeš musliman, jer ko ne vjeruje kader nije musliman. Drugo je da ne tuguješ za prošlosti, da se ne brineš za budućnost previše, a tuga i briga mora i postojati. To je sasvim dio čovjekovog života, kao što je iskušenje i blagodati. Da se previše ne radiješ kad te dođe neka blagodat, jer to da Allah nije od tebe i možeš je izgubiti ko što si je dobio Također da se ne pravdaš kaderom za grijehe, nego da se kaješ. I da Allah bude zahvalan na ovome što te, te zategne u brah. Pa molimo Allah subhanahu ta'ala da nam pomogne da ga istinu ispravno robujemo, molimo, obožavamo dok smo živi, da sebi i drugima dobro činimo, a kad presedamo na smrtne muke budu zadnje koje ste. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى